Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամը շինարարական ծրագրեր է իրականացնում։ Արցախյան խնդիրը պետք է լուծվի 3 սկզբունքների հիման վրա։ Համանախագահը հանդիպել է Գերմանիայի արտգործնախարարի հետ։ 100-երորդ տարելիցի ողջակոչման համաժողով է անցկացվել ԱՄՆ-ում։ Հայերը կարող են դատական հայս ներկայացնել Գերմանիայի դեմ։ Հանրակրթական դպրոցները պատրաստ են զմրանը։ Այս անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն։ Իսպանիայի կառավարությունը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել։ Թուրքական ակումբը փորձում է ձեռք բերել Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստին։ Այժմ այս ամենի մասին անրամասն։ Այսօր Մոսկվայում Ռեգնում լրատվական գործակալության կենտրոնական գրասենյակում տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի մամլո ասուլիսը, որին ներկայ էին ռուսաստանյան առաջատար լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Նախագահ Սահակյանն անդրադարձել է Արցախում պետականաշինության գործընթացին, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, արտաքին քաղաքականությանն առնչվող թեմաներին, պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը առանձնակի տեղ է զբաղեցնում Արցախի արտաքին քաղաքականության օրակարգում որն իր մեջ ներառում է պատմական, մշակութային, աշխարհակահաղական եւ մարդկային հարաբերությունների լայն շրջանակ։ Նախագահը կարևորել է նման շփումները, դրանք օգտակար համարելով երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկություններ ստանալու եւ գործնական կապեր հաստատելու տեսանկյուններից։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը նոյեմբերի 11-ին Մարտունու շրջանի մի շարք համայնքներում ծանոթացել է հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի ծրագրերի իրականացման ընթացքին։ Նա նախմասնակցել է ներքին ճարտարում բարեգործական ծրագրով կառուցվելիք բազմաբնակարան շենքերի հիմնարկեքի արարողությանը։ Հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի միջոցներով սպայական ընտանիքների համար կառուցվող երկու շենքերից յուրաքանչյուրը կունենա 24 բնակարան, ծրագրով նախատեսված է կառուցել նաև խաղահրապարակ, ավտոկայանատեղի եւ այլ ենթակառուցվածքներ։ Վարշապետը ողջունել է հիմնադրամի նախաձեռնությունը եւ նշել, որ բնակարանաշինությունը համարվում է հանրապետության ռազմավարական հիմնախնդիրներից մեկը։ Նրա խոսքով սպայական ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու հարցը գտնվում է ինչպես կառավարության, այնպես էլ բարերարների ուշադրության կենտրոնում։ Ողջունելի է հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի այս նախաձեռնությունը, որն ուշադրության ներքո է պահում մեր սպաների բնակարանային կարիքները։ Օրինակելի է նրա հիմնադիր Վլադիմիր Ավակյանի հայրենանվեր գործնեությունը, ով բացի բնակարանաշինությունից, ջարտարում եւ Արցախի տասնյակ այլ համայնքներում տարբեր ծրագրեր է իրականացնում, ասել է վարչապետը։ Ներկաներին ողջունել է նաեւ բարերար Վլադիմիր Ավակյանը եւ նշել, որ բացի գյուղական համայնքներից, հիմնադրամի աջակցության տարբեր ծրագրեր է իրականացնելու նաեւ պաշտպանության բանակի համար։ Հիմնադրամն առաջիկա տարիներին պատրաստվում է Արցախի գյուղական համայնքներում շուրջ 1000 բնակարան կառուցել սպայական եւ բազմազավակ ընտանիքների համար, տեղեկացրել է Բարերարը։ Վարչապետի եւ Բարերարի մասնակցությամբ տեղի ունեցել շենքերի հիմնարկեկի հանդիսավոր արարողությունը, որն ավարտվել է Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի օրնությամբ։ Արայք Հարությունյանն այցելել նաև տեղի միջնակարգ դպրոց, ծանոթացել արկա պայմաններին։ Այնուհետև կառավարության ղեկավարն այցելել է Ճարտար քաղաք, որտեղ բարերար Վլադիմիր Ավակյանի ուղեկցությամբ ծանոթացել է հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող հանդիսությունների տան եկեղեցու եւ բազմաբնակարան շենքերի շինարարությանը, եղել նոր սպորտ դահլիճի համար նախատեսված շենքում։ Վարչապետը ճարտարում մասնակցել է նաեւ հիմնադրամի կողմից շտապ օգնության երկու նոր մեքենաների համանքին հանձնելու արարողությանը։ Գործադիր իշխանության ղեկավարն այս շրջանակներում եղել է նաեւ Խանուշինակ եւ Գիշի համայնքներում, ցանոթացել բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով կյանքի կոչվող ծրագրերին, բարերարի հետ քննարկել որոշ մանրամասներ եւ ձեռք բերել հետագա համագործակցության վերաբերյալ պայմանավորվածություններ։ Այս ընթացքում վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին ուղեկցում էին ազգային ժողովի падգամավոր Արթուր Թոմասյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվի հայտնի երեք սկզբունքների հիման վրա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա նշել է, թե Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը տեղափոխել այլ հարթակներ, որոնք սակայն չունեն միջազգային մանդատ հարցի քննարկման համար, իսկ նրանց կողմից ընդունված բանաձևերը թղթի կտորի արժեք ունեն։ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի փոփոխությունն անհնար է։ Բազում անգամներ հստակ նշվել է, որ դա նախ եւ առաջ պետք է լինի բոլորի համաձայնությամբ։ Բացի այդ, Մինսկի խմբի 3 համանախագահներն էլ հայտարարել են, որ ձևաչափի փոփոխություն չի նախատեսում։ Մինսկի խմբում ընդգրկված են Եվրամիությունը իդեմս Ֆրանսիայի, Ռուսաստանը եւ ԱՄՆ-ն։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվի հայտնի երեք սկզբունքների հիման վրա։ Արցախի ժողովուրդը պետք է հնարավորություն ունենա իրացնելու ինքնորոշման իրավունքը եւ չի կարող ունենալ որևէ այլ ցածր կարգավիճակ, քան այսօր։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը սոցցանցերի իր էջերում հայտնել է, որ Ղարաբաղյան հարցով հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Դեսպան Օրլիկը մասնավորապես գրել է, թե հաճելի էր Բեռլինում հանդիպել արտգործնախարար Շտայնմայերին Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղությունը քննարկելու հարցում։ Գերմանիան ՀԱԿ-ում նախագահ հաջորդ երկիրն է դառնալու 2016-ի հունվարի 1-ից։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ողջակոչման շրջանակում համասարանական համաժողով է անցկացվել ԱՄՆ Իլինոյս նահանգի հյուսիս-արևմտյան համալսանում։ Համաժողովին մասնակցել են հայտնի համալսարանների պրոֆեսորներ։ Նրանք դատապարտել են մարդկության դեմ կատարված հանցագործության ժխտողականությունը։ Ելույթ է ունեցել թուրք պրոֆեսոր Իփեկ Յոսմաուլուն, ընդգծելով, որ բռնության ժխտողականությունն էլ ավելի լուրջ է։ Ամենաահավորը հիշողությունը ջնջելն է։ Ելույթ է ունեցել նաև Ֆլորիդայի համալսարանի պրոֆեսոր Ռեյչել Կոշկարյանը, ով խոսել է հայոց պատմական հուշարձանների մասին որոնցից հարյուրավորներն անհետացել եւ ավերվել են 20-րդ դարում որպես հայոց ցեղասպանության հետևանք։ ԱՄՆ նահանգների մեծ մասը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Որպես սենատոր եւ նախագահի տեխնացու Բարակ Օբաման ցեղասպանության ճանաչման ջակատովն էր։ Խոստացել էր, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում կճանաչի ցեղասպանությունը եւ նույնիսկ ասել էր, որ ԱՄՆ-ն արժանի է այնպիսի առաջնորդի, ով ճշմարտությունը կասի հայոց ցեղասպանության մասին։ Նախագահ ընտրվելուց հետո նա դրժեց իր խոստումը, որի համար քննադատության ենթարկվեց համայն հայության ու մասնավորապես ԱՄՆ հայ համայնքի կողմից, ասել է Կոշկարյանը։ Հայերը կարող են դատական հայս ներկայացնել Գերմանիայի դեմ, որը հանդուրժեց ցեղասպանությունը եւ այդ կերպ հանցագիզ դարավ։ Այդ մասին Լոս Անջելեսում Հայաստանի հանրային հերոստանգերության թղթակցի զրույցում ասել է հանրահայտ բրիտանացի իրավապաշտպան Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Փերինչեքի գործով Հայաստանի Հանրապետության շահերը ներկայացնող թիմի անդամ Ջեֆրի Ռոբերտսոնը։ Փաստաբանի խոսքով ինքը վաղուց էր ակնկալում, որ հայերը նախաձեռնեն փոխհատուցման գործընթաց։ Նա մատնանշել է նաև իր կարծիքով դրա արդյունավետ ճանապարհները։ Ես ժամանակին մեղադրում էի հայերին, որ փոխհատուցման քայլեր չեն ձեռնարկում։ Եվ այս ապրիլին վերջապես Կիլիկիո կաթողիկոսությունը դիմեց Թուրքիայի համանդրական դատարան վերադարձնելու եկեղեցապատկան գույքը որը թուրքերն ապօրինաբար խլել են 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ։ Դա սկիզբն է, կարծում եմ, հաջողությամբ կպսակվի։ Իսկ փոխհատուցման գործընթացի հետագա հաջողության համար կարելի է կիրառել նաև ցեղասպանության միջազգային կոնվենցիան, հաստարկելով, որ դա մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն էր, նշել է նա։ Ռոբերսոնի խոսքով հայերը կարող են դատական հայս ներկայացնել Գերմանիայի դեմ։ Գերմանիան հանցագից էր, քանի որ հանդուրժեց ցեղասպանությունը, կարող էր կանխել, բայց չարեց։ Այդ նույն հիմքով Սերբիան պատասխանատվության ենթարկվեց Սրեբրենիցայի ցեղասպանության համար, որովհետև Միլոշևիչը գիտեր ինչ էր տեղի ունենում եւ ոչինչ չձեռնարկեց։ Այնպես որ կարելի է լրջորեն մտածել այս ուղությամբ, արձանագրել է նա։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման աջակցելու համար Ուրուգվայի կառավարությունը ժողովուրդը հատուկ հուշամեդալ կստանան, տեղեկացնում է Ռադիո Մոնտե Կարլոն։ Ուրուգվայում ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ողջակոչման միջոցառումները համակարգող Հանձնաժողովը հուշամեդալը կշնորի երկրի նախագահ Տաբարե Վասկեսին։ Այս արդիվը կապարքեվատրվի նաև ուրուգվայցի քաղաքական գործիչ լրագրող Վաշինգտոն Բելտրան Մուլինը, ով 1965-ին նախագահել է երկրի կառավարության ազգային խորհուրդը, երբ ներկայացվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի ողջակոչման օր սահմանելու մասին օրենքը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հանրակրթական դպրոցները պատրաստ են զմրանը։ Հերախոսակապով հաղորդում է Ասկերանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Ասկերյանի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ձմռանախապատրաստական աշխատանքները հիմնականում ավարտված են, ինչպես տեղեկացա Ասկերյանի շրջանի ուսումնական հաստատությունների տնօրենություններ պետական ոչավերտրային կազմակերպության տնօրեն Կարլե Մայլանից նախատեսված ժամկետում իրականացվել են ջրուցման համակարգերի եւ ջրամատակարարման խողովակների տեխնիկական սպասարկման եւ վերանորոգման աշխատանքները։ Շրջանում գործող 38 հանրակրթական դպրոցներից 15-ն օգտվում է կացայատներից, որից 12-ում ջրուցումը կատարվում լուծվում է բնական գազով, երեքում վառելափայտով։ Կացայատներում կատարվել են գազասպարման համակարգի տեխնիկական անվտանգության եւ հրդեհի բացառման փորձակնական աշխատանքներ, ստուգվել եւ կարգի են բերվել ջերուցման մարտկոցները։ Մնացած դպրոցներում օգտագործվում են փայտեվառարաններ, բաժինա ժամանակին եւ որակով անհատ ձեռներեց Արկադի Հայրապետյանի միջոցով ձեռք է բերել ավելի քան 850 մետր խորանարդ վառելափայտ, ինչն ամբողջությամբ կբավականացնի ջերուցման սեզոնի ընթացքում։ Մենք անընդհատ աչալուրջ ենք եւ բարբերաբար կապի մեջ ենք դպրոցների հետ եւ կանենք ամեն ինչ, որ เป զի թեկուս փոքրիկ խնդիրներ չառաջանան եւ ուսումնական process-ը դպրոցներում չընդհատվի ջերուցման խնդիրների պատճառով, վստահեցրեց Կարլեն Մայլյանը, ընդունելով հանդերձ, որ այդպիսի դեպքեր նախկինում եղել են, երբ կամ համակարգը նորմալ չի գործել կամ ջերուցումը բավարար չի կազմակերպվել, որի պատճառով հարկադրված են եղել ուսումնական process-ը մեկ կամ մի քանի օրով ընդհատել։ Այժմ շրջանի հանրակրթական դպրոցները Ծրագրերը նոյեմբերի 8-ից արդեն ջերուցվում են։ Զինծառայողներն այցելել են անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արցախի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպություն էին այսօր այցելել Պաշտպանության բանակի Մարտակերտի N զորամասի զինվորական ու հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչները։ Այցի նպատակը ճանաչողական էր։ Հայրենիքի պաշտպանները միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի ուղեկցությամբ շրջայց կատարեցին Թանգարանում, ցանոթացան միության գործնեությանը։ Հուշաթանգարանի տնօրեն Տիկին Գրիգորյանի խոսքով զինծառայողներն ավելի հաճախակի են այցելում Թանգարան, քան օրինակ տուրիստներն ու հասարակքաղաքացիները։ Թանգարանի ստեղծման օրվանից առ այսօր մեզ մոտ այցելուներ շատ են լինում, զբոսաշրջիկներ են լինում, տարբեր երկրներից ուսանողներ են լինում, աշակերտներ, բայց զինվորներին պիտի հատուկ նշեմ, որովհետև ամենաշատը զինվորներն են այցելում եւ ես չեմ տեսած մի կամ 5 կամ 10, միշտ շատ են լինում, ընդհանուր մոչև 400-500 զինվոր սպաներ են լինում, սերժանտներ են լինում, նորակոչիկներ։ Ամեն անգամ մենք զինվորներին տեսնելուց հոգոց ենք հանում, ճիշտն ասած ամեն զինվորի մեջ մենք մեր զավակներին, մեր եղբայրներին, ամուսիներին ինչ որ ձևի տեսնում ենք, փնտրում ենք, մեկի բոյը, մեկի հայացքը, Տարի մեկ անգամ լավագույն շարադրության մրցույթ ենք հայտարարում Երատոնի արթիվ արդեն 8-րդ տարին է, այս տարի կտեղափոխենք հայոց բանակի եւ հայրենիքը պաշտպանի օրվան նվիրված։ Նորից եմ ասում, զինվորը մեր աչքի լույսն է, մեր սրտի հույսն է, ոչ մի մայր դուրս բաց չքնի, ինչպես մենք մեր զինվորներին ցանկանում ենք խաղաղություն լինի, առողջություն լինի, բաց երկնքի տակ առանց դրակոցի, ամփորձարայություն, վերադառնան ողջ առողջ իրանց հայրական օջախները։ Աննա Ղուկասյան այսօր Իսպանիայի կառավարությունը երկրի սահմանադրական դատարան վերաքնիչ բողոք է ներկայացրել, որով վիճարկում է Կատալոնիայի անկախության բանաձևը։ Այս մասին գրում են արտասահմանյան լրատվամիջոցները։ Դա խորհրդանի որոշման վերաբերյալ, վերաբերյալ հենց այնպես ռեակցիա չէ, այլ երկրի պաշտպանություն, ասել է երկրի վարչապետը։ Հիշեցնենք, որ Կատալոնիայի խորհրդանն ընդունել է բանաձև, որով մեկնարկել է Կատալոնիան որպես առանձին հանրապետություն հրճակելու գործընթացը։ Հանրապետության ճանաչման գործընթացը նախատեսվում է ավարտել 18 ամսվա ընթացքում։ ՄԱԿ-ի կապի կազմակերպությունը որոշել է քաղաքացիական օթանավերին հետևելու արբանյակային գլոբալ համակարգ ստեղծել 2014 թվականին Հնդկական օվկիանոսում մալազիական ինքնաթիռի անհետացման նման միջադեպերը կանխելու համար Ժնևում կայացած նիստում էլեկտրակապի միջազգային միությունը կազմակերպության ղեկավար Ֆրանսուଆ Ռանսիի խոսքով որոշել է հատուկ ռադիոհաճախականություններ պահել, որոնց միջոցով ինքնաթիռները կկարողանան տվյալներ փոխանցել իրենց գտնվելու վայրի մասին։ ԱՄՆ տրանսպորտային անվտանգության ազգային վարչության աշխատակիցները մոտ ժամանակներից կուղևորվեն Սինայի թերակղզի։ Ամերիկացի փորձագետները կմասնակցեն ռուսական A321 օթանավի աղետի պատճառների հետաքննությանը։ Աղբյուրը նշել է, որ վարչությունը ստացել է հաստատումը, որ եգիպտական կողմը պատրաստ է ընդունել իրենց։ Վարչության փորձագետները սպասում են ազդակի, որ เป զի ուղևորվեն Եգիպտոս։ Արեգակնային համակարգից հարաբերականորեն ոչ մեծ հեռավորության վրա Աստղագետները հայտնաբերել են երկիր մոլորակի չափերով ժայռոտ մոլորակ, որն առանձնանում է բարձր ջերմաստիճանով։ Էկզոմոլորակը երկրից մոտորապես 1.2-տասնորդական անգամ մեծ է։ Այն կազմված է հիմնականում երկաթից եւ ժայռոտ նյութերից։ Երկնային մարմնի տրամագիծը մոտ 15000 կիլոմետր է, իսկ զանգվածը 60%-ով ավելի շատ։ Դրամակերեսին գտնվող մարդը կզգա երկիր մոլորակի ձգողականության ուժը 20 անգամ գերազանցող ուժ։ Այն 3 անգամ ավելի մոտ է արեքագնային համակարգին, քան նրա համանմանները։ Այս մոլորակի ջերմաստիճանը տատանվում է 136-ից 306 աստիճան Ցելսիուսի սահմաններում։ Այս պիսով այն չափազանց տաք է մարդու համար, սակայն լիովին հնարավոր է, որ ունենա խիտ մթնոլորտ։ Գիտնականները ենթադրում են, որ այն շատ նման է Վեներային։ Մարզասերների համար Թուրքիայի ֆուտբոլային Բեշիկտաշ ակումբն առաջիկա ձմեռային տրանսֆերային պատահանի ժամանակ կփորձի ձեռք բերել Հայաստանի հավաքականի եւ Մոսկվայի Սպարտակ ակումբի ֆուտբոլիստ Արաս Օզբիլիսին։ Թուրքական ակումբի ներկայացուցիչներն արդեն հանդիպել են Օզբիլիսի գործակալի հետ եւ խոսել նրա հնարավոր տեղափոխման մասին։ Նույն ախբերի համաձայն Օզբիլիսի գործակալը դրական է վերաբերել թուրքական ակումբի առաջարկին։ Նշենք, որ Օզբիլիսը ծնվել է Ստամբուլում։ 2010-2012 թվականներին խաղացել է հոլանդական Ajax ակումբում, որից հետո նախ տեղափոխվել է ռուսական Կրոսնոդարի Կուբան ակումբ, իսկ այնուհետև Սպարտակ։ Հայաստանի հավաքականում Օզբիլիսը սկսել է հանդես գալ 2012 թվականի փետրվարի 29-ից։ Նա հավաքականում անցկացրել է 12 խաղ եւ խփել 4 գոլ։ Հավելենք, որ Օզբիլիսի Սպարտակից հեռանալու մասին լուրեր շրջանառեցին այն ժամանակ, երբ ռուսական ակումբի նորանշանակ ազգությամբ թուրք մարզիչ Մուրադ Յակինը նրան չեր ընդգրկում թիմի մեկնարկային կազմում։ Բացի Բեշիկտաշից, Օզբիլիսի ծառայություններով հետաքրքրված են նաև թուրքական Ֆեներբախչե եւ Գալաթասարայ ակումբները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։